Romans chapter 13. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever receives the authority, the authority receives the ordinance of God, and those who receive will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. You want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is gods minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For it is gods minister, an avenger, to execute wrath on him who practices evil. Therefore, you must be subject, not only because of wrath, but also for the for conscience sake. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Ama, salamat po sa mga awit na aming napakinggan, na aming kinanta para sa inyo. Salamat, O Diyos, that you are more than wonderful. Tunay nga na hindi nyo lang po kami niligtas mula sa kasalanan. Kami po inyong binago. Hindi nyo lang kami binago, kundi kami po inyong ginamit sa inyong gawain. Salamat o Diyos kahit hindi kami karapat dapat, kayo pa rin ang nagbigay sa amin ng opportunity, privilege to serve you, to serve our brothers and sisters. Dalayan po namin sa aming pag-aaral, gabayan po kami ng Banal Espiritu, siya po manguna sa amin pag, pagkat pag-usapan namin about relationship na napakalaga sa inyong harapan at napakalaga sa bawat isa na maunawa namin ay ano yung tungkulin namin pagdating ng relationship. At kay Panginoon ang maluwalhati, kay Panginoon ang may taas sa aming pag-aaral. Kung ano ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Natapos na po natin yung mga topics about purity, purity, the life of the church, purity in our worship, purity in our instruction, purity in our service, purity in our evangelism. Pag kinuha mo yung mga first letter ng mga words, yung words na binanggit natin, worship, instruction, service, evangelism, ano po ang kinalabasan? First letter lang ba? Wise. Ngayon po ay R. Kulang matalino ka, pero mas magaling wiser kung isasama natin yung relationship. Okay? Yung duties, tungkulin natin yan, to worship our God, to listen to God's Word, yung instruction ng Panginoon sa atin, tungkulin natin to serve Him, tungkulin natin na uh, to evangelize the lost, pero huwag natin kalimutan yung salitang relationship natin sa Diyos at sa ating kapwa na dapat natin ingatan, yan ang ating buhay. At gaano ba kahalaga ang relationship? Minsan sa Facebook eh, nakalagay in a relationship. Complicated. Diba? May mga ganyan eh. Tanda po natin malawak ang salitang relationship. Hindi lang po, hindi lang po yan sa mga boyfriend or girlfriend o sa families. Meron tayong talaga relationship. Una, unang-una siyempre relationship to our God Ayan ang ating pag- pag-usapan muna. Kung meron kayong Biblia, at tingnan nyo lang po sa ating harapan, ito po isa-summary natin, isa-summarize natin yung chapter 12 pati chapter 30. At gagamitin natin yung salitang relationship. Parang babalik tanaw lang tayo sa mga napag-aralan natin. Una-una, relationship to our God. Hindi lahat ng tao may relationship sa Diyos. Maraming tao naniniwala sa Diyos. Pero may mga tao pa lang naniniwala sa Diyos, pero hindi sumusunod sa Diyos. Hindi sumasamba sa Diyos. Naniniwala sila silang mayroong creator, nilalang ang langit at lupa, at pinabayaan yung creation. At tungkulin natin bilang tao, gawin natin ang ating tungkulin para pagandahin ang nilikha ng Diyos. Puksain ang mga makasalanan. Parusahan ang mga gumagawa ng kasalanan. Pagkat pinabayaan na tayo ng ating Diyos. May mga ganyan palang pananaw. Iba naman, naniwala sila walang Diyos. Kaya malabo magkaroon ng relationship with Him. Kasi nga, yung katulad ng atheist, isa this, ang tawag D, D-I-E-S-T. Isa naman atheist, na kung saan, there's no God. There's no God. Pero ngayon maraming tao naniniwalang may Diyos, pero pinabayaan tayo ng Diyos. Yan ang delikado. Pero tayo naniniwalang merong Diyos at hindi tayo pinapabayaan. At meron tayong, binigyan pa tayo ng privilege na magkaroon ng relasyon sa Kanya through the Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng tunay na Krisyano, tayo lang ang merong tunay na relasyon sa ating Diyos. At huwag natin pabayaan yung relationship niyon, yung po isang privilege na magkaroon ng relationship to a holy God, to our Creator who created us, who created this universe, who saved us from our sins, at binigyan tayo ng opportunity to have relationship with Him through our Lord Jesus Christ. Anong tungkulin natin bilang Kristiyano, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang creation? To submit and worship. Babalikan natin yung verse 1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual service. Tungkulin po ng kanyang mga nilikha, lalo ng kanyang mga niligtas, lalo ng kanyang pamilya, to submit to His will, to His teachings, to His principles based sa Bible. From chapter 1 to chapter 11, yun yung mga katuruan ng Diyos, mga doctrines of God, na dapat nating paniwalaan, kailangan natin magpasakop sa kanyang katuruan, sa kanyang paniniwala. Kailangan tayong magpasakop sa ating Diyos, kaya nga meron tayong kantang trust and obey. Tungkulin po natin yan bilang mga anak ng Diyos. To submit. To submit. Sa yung ating Creator, tayo yung kanyang creature. Sa yung ating Ama, tayo yung kanyang mga anak. Sa yung ating Master, tayo yung mga slaves. Okay? Sa yung ating Commander, tayo yung mga sundalo, soldiers. Kaya tungkulin natin to submit. Kaya kung gusto natin maging matatag, magtagumpay sa ating spiritual life, lumago yung ating spiritual life, kailangan nating magpasako. At gayon din po'y sumamba to please our God by presenting our bodies holy. acceptable, a living sacrifice, which is your reasonable worship, a spiritual worship. To worship. We are here to worship God. To worship God. Yes, sa langit, naroon yung perfect worship. Hindi tayo nagkakasala. Pero habang wala pa tayo sa langit, dito po itungkulin natin to worship Him. The ultimate priority of, of every believer to worship our Creator, our Savior, our God, our Father. Kamusta po yung ating relationship sa ating Panginoon? O tuwing linggo lang tayo may relationship sa ating Panginoon? Ano yung feeling ninyo, no? Tuwing linggo lang kayo mahalan yung husband. Tuwing linggo lang kayo mahalan yung wife. Tuwing linggo lang kayo mahalan yung mga anak. Pag Monday to Saturday, wala, na, wala ng relationship. Tandaan po natin, every day, huwag natin pabayaan yung relationship natin sa Panginoon. Salamat! Siya yung ating lakas. Siya yung tumutulong sa atin para maging matatag yung relationship natin sa Kanya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, For without me, you cannot do anything. You cannot do, you can do nothing. You, you can do nothing. Tandaan po natin, siya yung ating strength. Siya ang tutulong sa atin para yung relationship natin sa Kanya maging matatag. Huwag natin kalimutan yung submit and worship. At marami pang iba, pero binibigay ko yung dalawa lang muna. Ayon sa Book of Romans. Kaya nga doon sa verse 2, para maging matatag ang worship mo, yung submission mo, continue to learn His Word. Renewing of your mind. Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. Ito conclusion ng writer ni Solomon. Ano yung pinaka-duty o duties ng mga tao sa mundong ito? Especially the believers. Ecclesiastes chapter 12, Old Testament. Sa Old Testament po yan. After ng Book of Proverbs, sinulat ni King Solomon. Sa last chapter, o oh, chapter 12, hindi pala last chapter, sa chapter 12 ng Ecclesiastes, verse 13 to 14, Let us hear the conclusion of the whole manner. Anong tungkulin natin? para mapatatag natin yung relationship natin with our God. Para mapalago natin, fear God. Have reverence to our God. Respect our God. Honor our God. Glorify our, God. Praise Him. Bless His name. Fear God. Love Him. Obey Him. And keep His commandments. Yes, submit and worship, for this is man's all. Okay? Kaya kung gusto niyo maging maganda yung relationship niyo sa Diyos, huwag natin kalimutan yung submit, worship. We are here to please our God, not ourselves. Okay? To please our Creator, to please our Master. Alam niyo yan, pag kayo nagtatrabaho, alam niyo yan, to please your boss, to please the owner of the company, pero pag hindi nyo na-please yung may-ari, yung boss ninyo, yung manager ninyo, ano sasabihin sa atin? Magbalot-balot ka na. Huwag ka na magpakita. You displease me. Di Tungkulin mo sumunod, alam niya yan. Naway, alam din natin yung relationship natin sa ating Diyos. Lalo na siya yung ating Diyos. Huwag natin ipagmal, ipagpalit yung Diyos. To worship God, not to worship our work, our family, our friends, ourselves, but God. Worship God. Sa Book of Revelation, sa, sa sobrang ganda ng mga anghel, mayroong anghel na lumapit kay John, napaluhod siya, gusto niya sambahin yung anghel. Sabi ng anghel, tumayo ka, ako po'y lingkod din katulad mo. Worship God! Ngayon ay nakakalimutan ng mga tao, minsan kasama na rin yung mga Krisyano, yung pagsamba nagiging priority nila yung work than worship. Worship first before work. Worship God. Don't worship your work. Don't worship your family. Don't worship your friends. Don't worship the material things in this world, especially idols. Worship God bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, Relationship to our Christian life. Kamusta po ang ating Christian life? Lumalago ba tayo? Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Kamusta na yung ating progress? May progreso ba sa ating paglago? O bonsai pa rin tayo? Ano yung bonsai? Mga halaman maliliit, bonsai. Gusto natin lumago. Hindi lang sa physical. Iba sa iyo sumobra na sa physical. Naway sa spiritual. Kaya <laughs> iba sa inyo nagbabawas na kasi sumobra na eh. Overweight. Pag nalaman mo yung overweight, sumobra na yon. Over. Iba naman, obese. Delikado na yon. Sobrang sobra na yon. Obese. Dapat tama lang. Sa relationship na sa sarili, humble and sincere. Itong dalawang salita na ito, huwag niyong kakalimutan sa inyong buhay krisyano. Always to humble yourselves before God and before men. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, It's according to the measure of faith that God has assigned. It's sabihin, humble. Humble yourself. Humble yourself under the mighty hand of God, and He will lift you up. He will grace to the humble. Alam niyo, malaki pagpapala sa mga humble. Patuloy yung biyaya niya sa atin. At hindi niya binibigay yung biyaya niya sa mga mayabang. Kaya kung mayroon isang kinakapos tayo sa biyaya ng Diyos, check your heart. Ako ba'y humble in the eyes of God? O baka may pinagmamalaki pa ako, meron pang kayabagan sa sarili ko? Kaya we are commanded by God, humble yourselves. Kasi naroon yung pagpapala, eh. grace. Kaya yan, yan, ang, yan ang buhay natin. Yan ang buhay ng Krisyano. Yan ang buhay ng Krisyano. And sincere, sa verse 9, Let love be genuine. Be sincere. Abhor what is evil, hold fast what is good. At dinipain dito ni Pablo yung ibig sabihin ng sincere. Ang insincere na tao, galit sa kasalanan at mahal ang kabutihan. He hate he hates evil. He loves good. Yan ang sincere. Ito yung mga tao na magsasabi sa'yo pag mali ka. Kasi alam nila, yung mali, nakakasira ng buhay. Kapatid, may mali kang ginagawa. Palitan mo yan ng ganyan. Mapapahama ka. Hindi sila takot pag sabihan ka. Pag nagkakamali ka. Kasi sincere sila eh. Pero yung mga hindi sincere, kahit, papabayaan ka kahit nagkakamali ka na. Papabayaan ka kahit na lumulubog ka na. Nakangiti, nakangiti pa rin sa'yo. Pinapabayaan ka. Hindi sila sincere. Lumulubog ka na sa Christian life mo pero hindi ka pinagsasabihan. Pero yung mga sincere, lalapitan ka kapatid. Yung ginagawa mo hindi tama. Ito ang gawin mo. Pagkat ang pag-ibig nila, genuine, sincere. Yan dalawa niyan. Maging totoo ka. Bakit? May mga Krisyano hindi totoo. Yung mga nagkiklaim na Krisyano, hindi sila totoo. Ang tunay na totoo lang na Krisyano, yung tunay na may Kristo sa buhay niya. May mga nagkiklaim na Christian, pero wala si Kristo sa buhay nila. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth. Kaya pag wala si Jesus sa buhay natin, hindi tayo totoo. Lahat ng ginagawa natin kasalanan. All our righteousness are like filthy rags. Salamat kay Jesus. Siya yung ating katotohanan, siya yung ating katwiran. Kaya yung buhay natin, kahit na dineclare na makasalanan, naging righteous because of Christ. Yan ang buhay natin, humble and sincere. Maaari tuwing linggo, sincere tayo. Kamusta po yung Monday to Saturday? Kung sincere pa rin tayo sa ating krisyano, paging krisyano, o nagiging compromiser na rin tayo to please men, na to please God. Kaya huwag natin babayaan yung relationship natin sa ating sarili. Kasi pag hindi, hindi nakitaan yung humility and sincerity sa ating buhay, hindi tayo lalago. Apektado na rin yung relationship natin sa Diyos. Pag yung ating relationship sa ating sarili, hindi rin maganda. Hindi maganda. Pangatlo, binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual gifts. Our relationship, purity in our relationship to our spiritual gifts. Thankful and useful. Be thankful and be useful. Sabi yan, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Alam niyo ba, lahat ng tunay na Krisyano meron silang spiritual gift of gifts. At least one meron tayo. Pag hindi mo yan ginamit, Pananagutan mo yan sa ating harap, sa harapan ng Panginoon. Pagka tayo po'y steward ng Panginoon. Pag hindi natin ginamit yan sa tama, sa gawain niya, sa kapurihan ng Diyos, sa ikatitibay ng ating mga kapatid, pananagutan natin yan. Maaaring ba tawag sa ating talent? Yan ay tawag natin sa ating physical birth. Meron tayong mga talento. Di ba? Magiging sayang ka pag yung talent mo hindi mo ginamit. Alam niyo, maraming singers. Minsan akala natin yung mga singers ay nakikita natin sa YouTube, sa TV, magaling na sila. May mga tao pala magagaling katago. Yung mga nakikita natin ay maganda na sila kumanta, magaling na, pero naroon yung kanilang lakas ng loob para i-share nila yung kanilang talent. Di ba? Pero iba tinatago eh. Mas mag, merong mga tinatago, sayang eh. Mas maganda pa eh. Eh lang nga dahil sa hiya, dahil nahihiya sila, gusto nila, pang CR lang yung boss nila. Dito na lang ako. Kaya buti lang nat natuwa yung iba, may YouTube. <laughs> Dahil nalulong, mahiyain sila, dinaan nila sa YouTube. Sumikat sila. At mas magaling pa sila sa mga kilala natin. Di ba? Pero bilang Kristiyano, hindi dapat natin itago yan. Pinagkatiwala sa inyo ng Diyos yan. Use it. Sabi niya, no? Let us use them Be thankful. Binigyan ka ng Panginoon ng spiritual gift. Yung spiritual gift, yan yung ating spiritual birth. Nung tayo pinanganak sa ating, nung naging born again tayo, sa ating spiritual life, kasama na yung spiritual gift. Yung talent mo na pagkanta, minsan may talent kang pagkanta at mayroon kang spiritual gift. Yung kanta mo nakaka-encourage sa mga believers and believers. Kaya meron kang speaking gift. Okay? Basta yung kinakanta mo, tama yung, tama yung doctrine niya. Based sa Bible. Singing in psalms, admonishing one another, using the word of God. Pero kung malayo sa salita ng Diyos, delikado yun. iba sa inyo, hinati natin serving gifts, pati speaking gifts. Yung iba sa inyo, magaling mag-ayos ng mga upuan sa church. Basta yung spiritual gifts, kadalasan malalaman ng spiritual gifts yan, ginagamit niya sa Panginoon sa kapurihan ng Panginoon at sa gawain ng Panginoon at sa mga anak ng Panginoon. Yung talento, kadalasan ginagamit yan sa, sa labas ng gawain ng Panginoon. Okay? Palagay natin si Regine Velasquez, magaling kumanta. Talent yun. Ginagamit yun sa to entertain people. Di ba? Pero yung kanta ni Junik at iba pa mga seniors dito, o yung choir, Kumakanta sila, yun ay spiritual gift, ginagamit nila sa kapurihan ng Panginoon at sa pagpapalakas ng mga kapatiran. Through singing, through lyrics. Okay? Nakuha niyo pagkakaiba? Ganyan po yun. At pananagutan natin yun pag hindi natin ginamit. Kung binigyan kang magaling maggitara, gamitin mo sa gawain ng Panginoon. Kung binigyan ka na sa violin o sa pagkanta o ano pa dito, drums, gamitin mo sa Panginoon. Si Jaspes, si Japet eh, pagbakante to, hanapin niya yung stick para eh, gamitin to. Eh. Gamitin mo sa Panginoon. Yan ang pagkakaiba ng talents, pati spiritual gifts. Yung spiritual gifts, to please our God, to build our brethren, to equip them. Yung talent para lang sa mundo yan. Hindi ko sinasabing masama yung talent na ginagamit nila, pero limitado lang yung kanilang talento. Dito lang sa mundo. Di ba? Humahanga tayo sa kanila eh. Pero sa atin, isang privilege to sing for God. Di ba kayo natutuwa niyan? Hindi lahat ng tao pwede makakanta sa Panginoon. Hindi lahat ng tao pwede maglingkod sa Panginoon. Kaya binigyan ka ng spiritual gift, use it for Him, for His glory for your brothers and sisters, to equip them, to build them up. Let us use them. Yan po'y utos. Kaya pag hindi mo ginamit yan, patuloy ka nagkakasala. At pag patuloy ka nagkakasala, may parusang kasalanan, may consequence ang kasalanan. Pero kung ikaw ay isang mabait na kristyano, tapat na kristyano, hindi mo lang sasampahin ng Panginoon, gagamitin mo yung spiritual gifts mo para purihin ng Panginoon. Para paglingkuran ng Panginoon. Okay? Huwag natin sayangin. Huwag natin ibaon ang ating mga spiritual gifts. Be thankful. Be useful. Sabi nga sa isang quotation, Your talent is God's gift to you. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to, to God. Kamusta po yung ating talents or spiritual gifts? Salamat at maraming involved sa choir. Naway, panatilihin natin yung dami niyan at madagdagan pa. At hindi lang sa choir. Kung kayo po ay may talent, gusto nyo maglingkod sa Panginoon, ay sabihin nyo lang kami. Ngayon po, eh, kailangan natin magpintura. <laughs> kailangan natin magayos. Kailangan natin paliguan yung, yung sahig na ito balang araw, pag maayos na. Kasi kawawa yung ating mga kapatiran, kapatiran na hindi sila sensitive ang kanilang <laughs> ilong sa alikabok. Oh. At kung kayo ay sinabihan na magluluto sa mga bata, pag merong feeding program sa mga bata, gamitin niyo yun. Gamitin niyo yung gift na binigay sa inyo, yung talent na pagluluto niyo. Kung ano man meron yan, gamitin niyo sa Panginoon. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Sabi nga dito sa isang quotation din, ni Kevin Hall, Your gifts are not about you. Leadership is not about you. Your purpose is not about you. A life of significance is about serving those who need your gifts, your leadership, your purpose. Gamitin natin yan. At ang leader, to lead. Hindi siyang nilalapitan. Siyang lumalapit sa mga tao para to lead them, to help them to grow. Yan ang buhay ng mga Krisyano. Hindi natin hinihintay yung mga tao na lumapit sila sa atin. Tayo lalapit sa kanila. To lead them. To help them. Pagkat mayroon tayong spiritual gift. Nalala niyo yung ano? commandment ng Panginoon, go and make disciples, di ba? Going by going. Hindi tayo naghihintay na lumapit sila sa atin. We will go after them. Yan ang tinatawag na intentional discipleship. A life of significance is about serving those who need your gifts, your leadership, your purpose. Relationship to our family, love and honor. Dito binigay ni Pablo love and honor. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Kahiya-hiya sa gawain ng Panginoon na nag-aaway ang mga pamilya o yung mga magkakapatid sa Panginoon. Kahit sa loob ng bahay natin, hindi maganda sa kapitbahay natin na nag-aaway tayo. Ganyan sa harapan ng Panginoon, yung church, bawal ang away sa loob ng church. Ang nangaaway, gawain niya ng mga unbelievers. Hindi gawain niya ng mga anak ng Diyos. Peacemaker tayo, hindi tayo troublemaker. Ay sabi ng Panginoon, yung mga peacemaker, yan ang mga anak ng Diyos. Kaya nga nagtataka, nakakalungkot pagkat dumadami ngayon ang mga opposition sa loob ng church. Hindi ko tinutukoy ito. Ah. Pag pinag-aralan mo yung mga churches ngayon, nagtataka tayo, ang daming division, ang daming nag-aaway. Bakit kaya? Hindi ko alam kung tunay yung kanilang gospel o maling gospel ang kanilang natutunan. Pagkat alam ko yung gospel na nagligtas sa akin, hindi lang ako niligtas sa kasalanan, binabago yung buhay natin. At tinuturuan tayo ng magmahal. To love our God, to love our brothers and sisters. Kaya tungkulin natin sa relationship natin sa ating family, huwag mawawala yung pag, pag-ibig, yung love. Kahit talented ka, kahit na may spiritual gifts ka, pero kung wala ka namang pag-ibig, useless yan. Kahit sa loob ng church, kahit ikaw nagpo-provide ng pera, ng pagkain, provider ka sa loob ng bahay, pero kung wala ka ng pag-ibig, sayang lang. Kahit mag-aral ka lang mag-aral, kung wala ka rin pag-ibig sa pag-aaral mo, wala din. Kahit magtrabaho ka na magtrabaho, hindi mo naman gusto yung trabaho mo, lagi kang umaangal, wala kang pag-ibig, wala din. Kaya nga may quotation na basa ko dati, love your work Di ba? Love your word. Huwag ka bulong na problema. Lagi na lang ako, lagi na lang ako. Dapat si kuya naman eh. Dapat si ate naman. Lagi na lang ako inutusan dito. Habang naglalaba ka, habang naguhugas ka. Huwag ka na lang maghugas. No? Love. Tapos yung honor. Wala sa buhay ng Kristiyano yung trap mentality. Okay? Pag nagtagumpay yung ating kapatid, purihin ang Panginoon at i-congratulate yung ating kapatid. Bigay siya ng honor. Okay? Ipagmalaki siya. Kapatid natin yan eh. Maaari sinulat ni Pablo pagkat may mga kapatiran doon, pag nagtagumpay yung isa, ah, walang kwenta yan. Yung, yung, yung digo natin yan, wala din kwenta yan. Y- yumaman lang yan dahil ganito. Minsan, pag-uusapan, yung member natin, ka- isang member natin, hindi ganyan yun. We rejoice with them because we love them. We honor them. We honor them. Ito yung dalawa, love and honor, importante yan sa loob ng church, sa isang family. Kaya kayo sa inyong family, pag mayroong nagtagumpay, okay, tawagan ng pizza. Okay, di ba? Tawagan ng Jollibee. O, labas tayo. We honor them. Di ba? Ngayon sa gawain ng Panginoon, huwag mawawala yung love and honor. Pero pag ginawa mo yan sa bunso, gawin mo yan sa pangalawa at sa pangatlo. Pag ginawa mo yan sa panganay, gawin mo rin yan sa bunso. Kung nagtagumpay yung bunso, trinit mo siya, tapos yung, pang, yung panganay ay nagtagumpay, pero mas close ka sa bunso, away yon. Dapat gawin mo yan sa lahat. Kung tat tatlo yung anak mo, pag magbibigay ng regalo, dapat lahat sila bibigyan mo. Mapalad ang isang anak. Isa lang bibigyan mo. At tagapagmana yun. Walang kahati yun. Pag walo kayo, dahil yung paghahatian. Kung may paghahatian kayo. Kung wala, lahat kayo kawawa. Okay? Minsan nag-aaway pa yun sa hatian. Ba't parang malaki yata yung lupa mo kaysa akin? Nag-aaway pa. Eh, kung solong anak ka, akin lahat yan. Di ba? Hindi. Huwag natin kalimutan yung love and honor. Dapat balance yan. Walang favoritism doon. Hindi lang natin ino-honor yung mga may kaya sa church na ito. Ino-honor din natin yung walang kaya sa church na ito. Hindi lang yung mga adults, pati mga bata, pati mga young people. Naway, tulungan tayo lagi ng Panginoon. Pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isa. Pantay-pantay yung pagmamahal natin sa kanila. Yung pagmamahal natin sa kanila, hindi dahil mabait sila. Mabait sila o hindi, mahal natin sila. Be patient with all. Minsan yung pag-ibig natin, eto mamahalin ko to, mapagbigay ito. Eh. Ito, hindi to mapagbigay, hindi ko to mamahal, hindi. Naway, huwag magbago yung pagmamahal mo sa lahat. Mapagbigay man o hindi, makulit man o hindi, love them, honor them. Yan ang relationship natin sa ating family, love and honor. Our family, sabi nga ng isang quotation, our family, a circle of strength, founded on faith, joined in love, kept by God. Our family, a circle of strength. Totoo yan. Totoo yan. Nariyan yung lakas. Pag kayo malungkot, pag may family ka, nagkakaroon ka ng lakas. Kaya dapat yung family, very close yan eh. Pagkat pag hindi close ka sa lahat dyan, pag isa nagkaroon ng problema, sinasarili niya, iba dyan ay nagsusuicide na lang. Iba dyan ay nagre-rebelde na lang. Pero dapat yan ay circle of strength, founded on faith from the Word of God, joined in love, kept by God. Tandaan po natin, kung sa bahay natin, sa mag-asawa, Tandaan po natin, iba pa rin yung protection, iba pa rin yung pangangalaga ng Diyos sa ating pamilya. Hindi 24 oras ang pagbabantay natin sa kanila. Kaya importante sa mga magulang, patuloy natin sila ipag-pray. Kasi yung protection natin sa kanila, limitado. Pagkasama lang natin sila. Eh, paano kung hindi natin kasama? Magulo mundo ngayon. Di ba? Lalo ngayon ang media ngayon, no? kaya itong Facebook, sunod-sunod na yung balita eh. Ingat po kayo mga dalaga. Ingat po kayo marami mga loko mga binata dyan na naghihintay sa inyo. Kala nyo mabait sa Facebook, yayayain kayo. Yung pala, may mga extortion na nangyayari. Mahirap ikuwento eh. Di ba? Sunod-sunod yung kwento, ganyan pala nangyayari ngayon. Kaya nga, kina, ini-encourage ko, kung kayo magkaka-boyfriend o girlfriend, siguraduhin nyo krisyano. Kahit paano save kayo. Pero pag unbeliever yan, magdasal ka na. <laughs> Mangamba ka na. Iba pa rin ang kaisipan ng unbeliever. Not guided by God. Pero yung krisyano, pag na krisyano, kahit makulit yan, guided ng Panginoon niya. Gagabayan pa rin niya. May banal na espiritu yan. Sabi ng isang writer then, happiness keeps you sweet. Trials keep you strong. Sorrows keep you human. Failures keep you humble. Success keeps you glowing. Friends and family keep you up going. Iba pa rin yung trabaho ng family. May family ka sa may family ka at iba rin yung family, meron ka rin spiritual family. May family ka sa physical, di ba? May mga pamilya tayo. At meron ka ding spiritual family. Iba pa rin yung part ka ng church. Bahagi ka ng church. Kaya yung mga laymen, tungkulin namin, alagaan yung kapwa namin laymen. At yung mga Deborah, tungkulin la alagaan ng kapwa Deborah nila. At ang mga young people, tungkulin yung alagaan yung kapwa young people ninyo. At ang mga leaders, tungkulin nila alagaan ng lahat. Pati mga bata. Ito merong rules sa family at pwede rin gamitin ito sa church. No? Sabi niya, family rules. Number one, ano sabi dyan? Put the other person First, speak with love. Tell the truth. Mind your manners. Make the right choice. Be courageous. Guard your heart. Forgive freely. Lastly, and then second to the last, always do your best. Be thankful. Di ba magandang rules yan? Sa loob ng pamilya. Yan ang relationship natin sa ating family at magagamit natin sa ating spiritual life. Yang katabi ninyo, importante yan. Yang nasa likod ninyo, importante yan. Yang nasa harapan ninyo, importante yan. Yang katabi nyo, hindi nyo kaaway yan, partner niya yan, kapatid niya yan. Kaya tungkulin mo siyang huwag siraan, tungkulin mo siyang protektahan. Pag may naninira sa kanya, huwag kagad maniniwala sa chismis. Kausapin mo muna siya kung totoo hindi. Protektahan mo yan. Yung sa harapan mo, sa likod mo, sa tabi mo, kapatid mo yan eh. Mahalin mo yan. Love he or her. Honor him. Honor her. Yan ang ating tungkulin sa ating relationship, sa ating family. Relationship to our neighbors. Bless and be good. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Kahit maraming makukulit tayong mga neighbors, hindi natin tungkulin makipag-away sa kanila. Naroon pa rin yung panalangin natin na maging mabuti silang mamamayan. Nakatulad natin. Nawa tayo mabuting mamamayan. Oo. Naway, naway hindi sila yung galit sa atin dahil inaaway natin sila. Kung tayo ang kanilang inaaway, gantihan natin sila ng maganda. Panalangin natin. Pakitaan para natin ang kabutihan. Huwag tayong gagande. Pag tayo sinigawan, sisigawan rin natin neighbor natin, wala na kayo pagkakaiba. Wala na pagkakaiba yung unbeliever pati yung Di ba? Pag ang pusa ngumiyaw sa aso at sumagot yung aso ng ngiyaw din, wala na silang pagkakaiba sa pusa. Parang silang ngumingiyaw. Iba kasi yung aso, kahol sa kanya eh. Magkaiba sila. Dapat din po tayo, mga kapatiran. Pakita natin yung to bless them and do good to them. Bless them who persecute, bless and do not curse them. Panalangin natin yung ating mga kapitbahay. Lalo-lalo makakilala sa Panginoon. Yun ang pinaka-best gift we can give to them to share the gospel. To share Jesus Christ to them. Pero kung di lang tinanggap, ngitian mo pa rin sila. Huwag mo silang isnabin. Iba kasi pag sinira ng gospel ng kapitbahay, tinanggihan. Iniisnab na, hindi. Pakita pa rin natin, mahal pa rin natin, batiin pa rin natin sila. Minsan, hindi, iba, hindi bumabate. Okay lang. Ngitian pa rin natin. Baka ayaw nila yung good morning eh. Ngitian lang natin pag nasasalubong natin. O kamustahin. Yeah. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 14, For the whole law is fulfilled in one statement, namely, you shall love your neighbor as yourself. As yourself. Malawak to eh. Kung ayaw mong manakawang ka, huwag ka magnakaw. <laughs> Mahalin mo sila. Kung ayaw mong may gampalang gawang ka ng di maganda, huwag ka gagawa ng di maganda sa kanila. You shall love your neighbor as yourself. Kamusta po tayo bilang neighbor? Kamusta, kamusta tayo bilang kapitbahay? Kung ikay na sa opisina, kapitbahay mo mga katabi dyan. Kamusta ka dyan sa office mo? Kamusta yung testimony natin dyan? O kamusta tayo sa school? Baka pag nagturo yung teacher, tayo nangunguna na hindi makinig at tayo nangunguna na manggulo. Naway, pakita mo, iba ka sa mga classmates mo, nakikinig ka. Hindi ka katulad ng katabi ninyo, katabi mo na pag nagsalita yung teacher, hindi nakikinig. Sumasama ka na rin sa agos ng tubig. Hindi dapat. Ikaw ang sumusuway. Classmates, makinig tayo sa teacher natin. Mahirap maging teacher. Pero minsan, ikaw pala, pala, ikaw pala krisyano, ikaw pala yung nangunguna doon, ikaw pala yung leader doon eh. Hindi po maganda yon. Okay? Relationship to our, to our God's enemies who or those people who consider us enemies. Trust God and do good. Ang gagawin natin? Mag-rally? Pag pinipersecute tayo, umangal, magreklamo. Bilang tao, yun ang ating tendency. Gumante, mag-revenge. Di ba? Bilang tao, pag sinabihan tayo hindi maganda, gusto natin lusubin siya sa pagsabihan din natin hindi maganda. Pag may chismis na sinira yung ating reputasyon, gusto din natin mag-rest back, siraan din ang kanyang reputasyon. Hindi gawain ng Krisyano yun. Napag-aralan natin yan last Sunday. Sabi, Beloved, never avenge yourselves. Nakita niyo yun? Huwag kang gagante. Ibigay mo yung paggagante saan? Sa ating Diyos. But leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yan ang relationship natin sa mga nangaaway sa atin o sa mga kaaway ng Diyos. Kahit na iba yung pananampalataya nila sa atin, hindi natin tungkulin na awahin sila, suntukin sila, batuhin sila. Hindi natin tungkulin, tungkulin yun. Ibibigay natin sa Panginoon. Narinig nyo naman yung usapan namin, no? pinagmumura ako, Panginoon. Alam niyo yung buhay ko noon, pag ako'y minura, talagang mumurahin ko rin siya. Gagantihan ko siya. Binago niyo na po ako, Panginoon. Kayo na po bahala sa Kanya. Naway makilala niya ang Panginoon. Nang makilala ka niya. Mabigyan mo siya ng biyaya at awa. Ayan, yun, ang, yun ang gagawin mo sa Kanya. Eh. To bless Him. Ibigay mo sa Panginoon, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Misa matagal yung justice, pero ibigay mo sa Panginoon. Misa may stress ka lang eh, sa kakahintay mo ng justice eh. Ibigay mo sa Panginoon, move on, hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi siya nakakalimot. Alam niya yung tama at kailan. Dapat parusahan ng tao. Minsan hindi niya pinaparusahan ng tao, binibigay niya ng chance. Tandaan po natin, we are always after their souls. Gusto natin sila maligtas. Kahit anong sama nila, gusto natin sila maligtas. Meron isang quotation, minsan, ito sabi niya tungkol sa enemy, I'd rather treasure an enemy who proudly says that he hates me than to keep a friend whose passion is to put me down secretly. Okay dito, no? I'd rather treasure an enemy who proudly says that he hates me than to keep a friend whose passion is to put me down secretly. Eh, ano sabi niya? Ito naman sabi ng isa sa mga mangingibig. Sabi nila, love your enemies. Awayin kaya kita para mahalin mo ako. Ha? Huwag niyong gagayahin to, ha? Joke lang to, joke lang. Inaway mo ba, Neil, si Shirley? Hindi. Hindi. Romans chapter 12, verse 20. To the contrary, if your enemy hungry, feed him. If, if, he, if he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Ilang tungkulin natin. Ito sabi ni Abraham Lincoln. Tingnan sabi ni Abraham Lincoln. The best way, the Abraham Lincoln. Click! Yan. Yan mo, oh, galing no? The best way to destroy an enemy, ano sabi niya, is to make him a friend. Kahit inaaway ka, gantihan mo lang kabutihan hanggang maging kaibigan mo siya. Okay? Merong isang doktor. Kasi tungkulin nila manggamot eh, kahit sino eh, pasyente. Yung anak niya ay na-rape at napatay. At nagkataro, nagkataon, may dinalang lalaki sa emergency room at siya yung doktor na available doon, surgeon. At nung dinala yung lalaki niyo sa operating room, namukaan niya yung lalaki ito. Ito yung pumatay at gumahasa sa aking anak. At 50-50 lalaki yon at kailangan operahan tanggalin yung bala sa kanyang katawan. Pumapasok sa isipan ng doktor, gumante. Pwede niya hindi tanggalin yung bala eh. Pwede niya patagalin hanggang mamatay eh. Pero hindi niya tungkulin pumatay. Tungkulin niyang bumuhay. Nang, nangibabaw yung galit na makita niya yung lalaking ito. Pero nangibabaw din yung awa niya bilang doktor na buhayin yung taong ito. At bilang doktor, ginawa niya kentong tungkulin. Binuhay niya yung taong ito, tinanggal niya yung bala. At nung nabuhay na yung taong ito, naka, nagmulat yung kanyang mata, gumaling-galing na, pinuntahan ng doktor na pinuntahan ng doktor yung lalaki ito. at namukhaan siya ng lalaki na siya yung ama ng babae kanyang nirape at, at pinatay. Humingi ng tawad yung lalaki ito sa doktor. At yung doktor na ito, pinatawad niya rin. Ibinigay niya na sa Diyos kung ano may ginawa ng lalaki ito. Hirap na. Pero sabi din, the best way to destroy an enemy is to make him a friend. Minsan, i-give mo yung pride mo eh. Minsan, pride yung gumante. Tandaan po natin, mismo ang Diyos, dapat tayo nga parusahan ng, ng Diyos. Dapat lahat tayo papunta sa impyerno, pero He, he, hold, he hold His wrath against us. Naawa siya sa atin. Kaya gusto rin ng Panginoon, dapat i-practice natin yung awa bilang kanyang mga anak sa mga tao din na minsan mahirap kaawaan, pero kung sila humingi ng tawad at gusto nang magbago, bigyan natin sila ng chance. The best way to destroy an enemy is to make him a friend. Lastly, relationship to our government, submit and obey. Ngayon ay pinag-usapan death penalty or not death penalty. Nasaan ba tayo? Tingnan po natin yung verse 1. Let every person be subject to the governing authorities. For there's no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Tandaan po natin, lahat ng authority dito sa mundo neto, maganda man o hindi magandang authority, masama man o mabuting gobyerno, lahat yan ay galing sa Diyos. Those that exist have been instituted by God. Hindi ko alam kung anong dahilan. May, may layunin yun. Inalaw din ng Panginoon yung mga bagay na Nung panahon ni Pablo, nung sinulat niya to, si Nero, ang leader dito, na kung saan pinapatay niya mga Krisyano. Wala siyang Diyos. Yung sarili niya tinuturing niyang Diyos. Mas grabe yung gobyerno noon ng panahon ni Paul. Pero ang kanyang sinabi kay Timothy, pray for our government. Pray for peace. Pray that they will be saved. Hindi niya inakit yung mga mga leaders niya o yung mga members mag-rally, pro-life, pro-life. O kaya magrally tayo. Mag-vigil tayo. Lagay natin yan, huwag kang papatay. Against tayo sa AJK. Eh talagang hindi naman maganda yon, di ba? Pero tayo bilang Krisyano, ang tungkulin na natin, manalangin. Manalangin. Kung ano man ang kailang mga batas, tungkulin natin sundin pag ayon sa Biblia. Pag hindi ayon sa Biblia, we ought to disobey them. We ought, we obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. At sabi dito, tungkulin natin to submit. Let every person be subject to the governing authorities. Ano tungkulin natin bilang Krisyano? Dati si Aquino administration, ngayon ay Duterte administration. Ano tungkulin natin? To submit. To submit. Pero pag ang ating gobyerno pinagbawal ang pagbabasa ng Biblia, pinagbawal ang pumunta sa mga Christian churches, pinagbawal na ipangaral si Jesus, yun, hindi tayo susunod. Pero hindi pa rin tayo magrarally. Hindi tayo gagawa ng plakal, pupunta sa luneta at magrarally. Mag mananalangin lang tayo, patuloy natin ip ipang ipangangaral yung katotohanan, ipapangaral sa, sa iba. Kung tayo hulihin, okay lang. We preach the gospel. Di ba? Blessed are those who are persecuted for the truth. Sabi ni Jesus Christ. Para makumpleto to, buksan natin sa Romans chapter 13. At dito tayo magwawakas. Basahin nyo lang sa bahay yung remaining verses. Up to verse 5 lang ang ating titignan ng gusto. Bakit kailangan natin magpasakop at sumunod sa gobyerno? Hindi lang yan ibinigay ng Diyos. At wala na sinabi niyang pag mabuting gobyerno, sumunod tayo. Pag masamang gobyerno, huwag tayo sumunod. mag tayo. Walang sinabi si Pablo dyan. Tungkulin natin to submit. Kaya sa verse 2, sabi niya, no, Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Bakit kailangan tayo magpasakop? Pag hindi tayo nagpasakop sa ating gobyerno, hindi rin tayo nagpapasakop sa ating Diyos. Nakuha niyo yun? Pag dinisobey natin ang ating gobyerno, We disobey also our God. Bakit? Siya yung naglagay dyan eh. Sabi niya, therefore, whoever receives the authority receives the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. May parusa sa mga nag-disobey sa gobyerno na kanyang nilagay. Verse 3, For rulers are not a terror to good works. Pag gumagawa ka ng kabutihan, huwag kang matakot. May mga nagdodroga ba dito? Huwag kang matakot kung hindi ka nagdodroga. Ha? May pusher ba dito Huwag kang matakot. Pagkat ang gobyerno, kadalasan galit sila sa mga gumagawa ng mali. Pag gumagawa ka ng tama, huwag kang matakot. Diba? Sabi dito, for rulers are terror to good works. Not a terror to good works, but to, to evil. Sa mga rapists, sa mga matay tao, against ang gobyerno natin. Sa mga hindi nagbabayad ng tax, against ang gobyerno natin sa mga businesses na hindi nila binabayaran yung kanilang mga employees, di ba? Nakita niyo, pinaguhuli ng BIR. Against ang ating gobyerno doon. Pag gumawa ka ng mali, against sa gobyerno. Pero pag gumawa ka ng tama, huwag ka matakot. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good. And you will have praise from the same. Huwag ka matakot. Pag nanghiram ka, matakot ka pag di ka nagbayad. Pag nagbayad ka, hindi ka dapat matakot kasi kumuha ka ng tama. Di ba? Kailangan na ng gobyerno dito, eh, ano sabi dito? Verse 4, For is God's minister to your good, for good. Kaya nga sa Amerika, yun ang angal nila dahil dahil maraming mga naninira sa Amerika na hindi kompleto yung papers, hindi tama, papalisin din sila. Talaga, talaga mali naman kasi yung mga papers sila, kulang. Di ba sila tiga doon? Eh karapatan ng gobyerno ni Trump, paalisin yung mga tao nyo kasi wala sila sa tama. Pero kung nasa tama yung papers mo, tama yung pag-stay mo doon, huwag ka matakot. Sino kadalasan ang nagrarally? Siyempre may takot sila eh. Nagdi-disobey sila eh. Ayaw nilang mawala sila eh. Kaya sila yung magrarally. Pero kung kumpleto ka ng papers, huwag ka matakot. Yan ang tungkulin ng gobyerno. Verse 4, ito pa, bakit dapat tayo magpasakop at sumunod sa kanila? For He is God's what? Minister. Kahit unbeliever? Yes. Dito sa mundong ito, tinawag silang God's minister. Grabe, no? For He is God's minister to you for good. Kaya huwag ka matakot pag gumawa ka ng good. But if you do evil, up, be afraid. For He does not bear the sword in vain. Alam niyo sword yan? Karapatan ng gobyerno, kung ang decision ng Kongreso, death penalty, karapatan nila yon. Parusahan ng kamatayan yung gumagawa ng kasalanan, lalo yung murder. Karapatan yung salitang sword, in invade. Kaya may death penalty kung yun ang decision ng gobyerno natin. Kung hindi, kung walang death penalty, okay lang. Kung may death penalty, okay lang. Decision ng gobyerno yun eh. At inaalaw ng Diyos yun. Pagkat siya'y God's minister. Huwag kang matakot kung ikaw ay hindi ka man papatay, ba't ka matatakot sa death penalty? Nalungkot lang yung ating Pangulo, hindi na kasama yung mga rapist. Kaya tuwan-tuwa yung mga rapist, yehey, hindi kami kasama sa death penalty. Pati yung plunder, yung mga politician, ay salamat, hindi kami kasama sa plunder. Eh, ang kinikwestiyon ng ating Pangulo. Pero kung yun ay mapasama, bilang Krisyano, tungkulin lang natin to submit and to obey. To pray for our leaders, especially for their salvation, that they will be saved. At inulit-ulit dito, for He is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Alam niyo wrath yan? Death penalty. Sa mga gumagawa ng masama. For the wages of sin, what? Death. At huwag kang matakot kung gumagawa ka ng mabuti. Yung mga Krisyano nga no, noon eh, gumagawa sila ng mabuti pero death penalty pa rin eh. Kasi bawal sa kanila ipangaral si Jesus. Kamatayan yon. Bawal, bawal sumamba kay Jesus. Idolatry yun. Ayun ang paniniwala nila. Kaya yung mga sumusunod kay Jesus, sinuhuli, pinapatay. Okay? Pero hindi sila umaangal. Ipakain man kami sa leon, sunugin man kami, sindihan man kami, putulay man ang ulo, okay lang. We will be with the Lord. Yan eh, ang kagandahan doon. Matakot ka pag ikay hinuli dahil gumawa ka ng masama. Kasalanan mo yon kasi gumawa ka ng masama. Pero pag hinuli ka, at gumawa ka ng mabuti, huwag kang matakot. Blessed are those who are persecuted for the truth. Sabi ni Jesus Kaya sa verse 5, Therefore, anong conclusion dyan? Therefore, you must be be subject or submit. Not only because of wrath, but also for conscience sake. Yan ang sabi ni Pablo. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Ang sulat ni Pablo galing sa ating Panginoon. Yan ang tama. Submit and obey. Okay? Yan ang tungkulin ng mga Krisyano. Tumaas man ang tax, pag-pray natin, tulungan tayo ng Panginoon na magbayad ng tamang tax. Tumaas man yung bilihin, tungkulin natin. Alam mo, tumaas man ang bilihin, huwag kayong matakot eh. Alam nyo, every year, budgeted na yung ating pangangailangan ng Diyos. Hindi nyo ba yan alam? Kasama na yung Emmanuel, matakot ka pag unbeliever ka. Pero pag krisyano ka, huwag kang matakot sa pagtaas ng krudo, ng gas, ng bilihin. Ang Diyos natin ang pinakamayaman sa lahat. Siya ang may langit, may, may ari ng langit at lupa. Gawin mo lang tungkulin mo to obey, to submit. Sa ating Diyos, submit and worship Him, to trust Him, to love Him. Hindi natin problema yan. Problema yan ng ating Diyos. Magtiwala ka lang. Huwag kang mangamba. May stress ka lang, tataas lang yung BP mo eh. Kaya advice ko sa inyo, misa huwag kayo manood na ng balita. Ay, tumasang naman! BP ko, BP ko! Nakakataas eh. Huwag na, ibigay nyo lang sa Panginoon yan. Trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Naku, hindi yata tumatas ang sweldo namin. Yung iba tumatas, kasama mo ang Diyos, mas mataas ang sweldo mo sa kanila. Tingnan mo yung mga malaking sweldo, naubusan. Minsan sila pa'y nangungutang. Pero kung yung tama na sweldo mo, I've learned to be content, ikaw pa'y nilalapitan. Nakapagtaka, huwag kang magtaka, kasama mo ang Diyos. Kasama mo yung pinakamayaman na Diyos sa mundo. Emmanuel, God with us. At sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Yan ang relationship natin. Meron tayong relationship sa, sa ating Panginoon. Naway, tulungan tayo ng ating Diyos. Salamat, tapos na yung ating purity. Pag-pray ninyo, next natin unity. Unity, the strength of the church. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita, salamat po sa aklat ni, ni Paul, naway tulungan niyo kami na yung aming relationship sa inyo at sa iba ay patuloy na maging maganda at gabayan kami ng Banal Espiritu. Through His help, magagawa po namin ito. Through your strength, katulad sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me strength. Salamat sa aking mga kapatid, na patuloy na nagmamahal sa inyo at nakikita ang pagmamahal sa bawat isa dito po sa church. So ay mapanatili namin yan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Inyo lahat ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.